cyo muri ino joro kigiye kuremeshwa na jewe Jean Marie Vianney Ndakumana Eric Wimana ni wari muhinga bw'ivyuma sangwa ikaze nuko rero abaza kutwakura muza kutwakura kuri mbaze na kino munywanyi wa mbere aro aro wi mwiriwe neza makado eh makado makado eh wewe kote kote eh safi sana makado hariya mu e. mpinga kayove eh mpinga kayove mu ntara ku mutumba wa eh, yo eh, urumva ko ndagukurikirana hafi makado makado Hemza wa nyumvise sidayo gakarongo kabisa na telefone kakambanye. Eh nakina imirirutse na inkumbuye kumva ijwi ryawe makado. eh wari umumbuye nawe eh cyane gose eh eh basi tuzikari n'amabara ndama ndakivuga ino wacu kweri wapi nakigenda mm zifashe gutema kadi barabasha ibi e nuko byonyene mm neza na neza ayo mabara bara uri kuravuga hiriri he ibarabara riva n'umuza n'uzewe ikayero e, e gushika muzamugondo mm Ndina mtabara baba aho yegejwe kuvuga bigenza kugira igikorwa Mm, none ababijejwe none makadumire ko mwico kindi hari cyo mumaze mm. kubabwira bababwiye gute? Abo ku bijanye n'iryo barabara nka chef de zone abandi bakuru mwitoreye mubi bibabwiye bababwira gute? Reka ndo mubabwira n'umbe yuko ico bambwira ndo ndakwe <laughs> Kindi? Eh ama. Eh. Ora tajamwe pa ku vinga twasaba yuko nyene yochunguruka akashika mbere ni muhwazi wose agacha nako kwivona. ahantu bita ubwibono gasoko mm. gakeneye amatara kabisa kubera n'agasoko gashyushye rwose mm. eh, amakubitani n'ibiciro nabyo biraba ababyeyi kugira amasabune yororoke mm, byifashe gute ibijyanye n'amasabune isabune ko muri senge isa ryahora ku majyana ane yego mwirandire eh, mucama nayo rakumbuye kabisa ashe nanjye nenda gukumbuye makado aho zoza kuntemberera rero ebana nzoza kweri iswa niyo zagera kurara hehe makado hamaze kuva ku murongo ariko rero makado wewe agatelefone asanzwe gafise Naiko navuga uko abatwakura muri atwakura kuri 76 ubusa 83 amajecenda 33 abone ko akoresha umurongo wa Econet abakoresha nawo limitere ni 61 ubusa 83 amajana 933 abakoresha ya telefone yo mu nzu bita fix ni 22 25 43 75 vende 25 43 75 canke 22 24 64 busa kabiri vende 24 66 02 nuko rero ikiganiro ca isanganiro nako ikiganiro eh isanganiro sport kabisa namaze kuntwara ikiganiro ahiwanyu havugwa maki cyo muri nojoro kiriko kiraremeshwa na jewe Jean Marie Vianney ndakumana Erike Wimana niwe reka ratuma mvuga mu kanyu bari karafasha no kwakira amaju ya ama telefone yanyu undi munywanya amaze gushika ku murongo. Halo. Halo. Ni sawa sawa musaza. Sawa sawa mutaha. Eh muzi neza wakira. Nashimeze ah, neza gose. Eh sangwa ikaze ni radio isanganiro ijwi ry'ubumwe amahoro n'iterambere. Yego cyane. Ndi Jacques Gihanga. Eh Gihanga ni sawa Jacques. Ni sawa buhoro buhoro. Mhm kaze rero tubwira amakuru mugenzi wacu Space Kabanyana atamenye ngai Gihanga. Yego twege abantu baturembeje. Eh. Nabantu bororeye mu nzu kweri imirima bayimaze bayirandagwa ibicu muri uteye dusanga birandaguye mm. urumva imibuto usanga y'agapeyure kweri ingorane bashiri ni bande bayirandagura none jacques ntawe dufata mugabo n'abantu baza kwahirira inka inka mwate nk'imibyuka usanga baje bakayirandura eh imaze nk'ukwezi inaze nyitanguye kuranda usanga umurimo wose urandaguye kweri kweri yewe kweri baganigira hamwe y'ubururu batwara ibiraya biteye kweri mm, none mwebwe none mwibaza ko byaba bikorwa n'abandi jake bikorwa n'abahizi bahirira inka mm. eh. none ntawe murikeka cyangwa ntimurakubita irondo kugira ngo murabe nko mucakira mufatisha amaboko yose mu bushikiriza abajijwe intwaro Asha nibyo turi mu nyamba babyumva ahubwo no kugira amarondo kweri tubafate tubatutse mm, bimaze kuba hehe na hehe jake bimaze kuba ku mirimo ishika kuri kuri itatu nk'ubu babigize iwanje n'ubundi nyine babimugiriye mm. n'ubundi nyine babimugiriye arumva niyo ngese bafise imivyuka bakaza bakarandura bagaca batwara guhereza ibitungwa eh. none mwegeye jack ico mwosaba kugira ngo ivyo bintu tutari tumenyereye mu mico y'ikirundi ntibibandanye vyibonekeza cyo bicaye we dusaba bihagarike kuko urumva kuba ari gutoteza abarimyi mm. Yego eh, kweri ubwa mbere mu nzu bamenga kubera niwe babiragira wamenga umuntu aragira agahengwe none ubu naho bahinduye imizi zitemba mhm. ndagushimire cyane jack yego nawe murakoze ugira ibihe byiza nk'igihanga yego mhm. sawa sawa nawe undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aru aro mhm. uno munywanyi wacu rero aga agatelefone karamugoye ariko Eric arambwiye ngo ntaragenda ngo ntiyakiri kumbure ngira ngo yari yahagaze nabi reka ndakwakire munywanyi halo amahoro amahoro mutamu eh ni sawa sawa kera umeze neza ah inde inde inde ni sawa disimasi ngaye nyabisinda yego ah wabo bita mu muhwazi uramaze kuhashika disima ego na cyane chane baza no musazi mutama ehe nancha aho hazi kusi chane kusi mutama dismas leko yuko amarego yego bintu by'inyabisinda kala Bizi karataza abantu bato kiburi twivurizako Hmm, zikia za kamu Nukuli ya kenye chane kusi ukuri zakenye cyane gose n'ukuri bananga urani kwa ingadu dufite ingorane Hmm, zifashe kute disima Mbora bakunu wazituza na vyo tukazatuyiba gisimasi mhm. yari amaze kuvuga ati ikarata za kamu zo kwivuriza ko niziko zirabona ikinyabitsinda aha kumbura abijeje wavyumvise undi munywanyi Eric yamaze kunyereka ko amaze gushika ku murongo aru yewe yewe aha uno musaza wanje kabisa agatelefone karamugoye ariko arambwiye ko yamaze gushika ku murongo yewe mwiriwe neza wa kera ni sawa umeze neza aha uno mutama kabisa bice bicika ehe muhumure ni byiza kabisa bakwita inararibonye ninde rero minani piyo eh piyo minani utwakwere he piyo ah mu muhazi nako ndahavuga nduva nayo kuhazi neza cyane yego eh, munyaruganda mm munyaruganda no ngaho kuri kuri wa mushunguruko aha piyo kabisa cyagena tutavuganye kumbure ngira kugaruka undi munywanya amaze gushika ku murongo aro aro mhm. aro aro eh ndagukurikirana gatano kuri gatanu wa kera ninde kendi twaherike niyo nkuru Erike niyo nkuru uri kuri witirano na mugenzanje Erike w'Imana ikarafasha mu binga bw'ivyuma twakuriye Erike Kenga mama kenga mama komine ruyigi mm, mu ntara ya nyabitsinda aha hehe rike mu ntara ya nyabitsinda aha sangwa ikaze rero ugira icyo ushikirije kinagumana kubaza ikibazo cy'isukari ino irakenye mm byifashe gute hakigiye kingana gute mutayironka urumva turayirondera niturayibu yibonetse mushamwe gura ngahe Eric kuyigurikiro ibihumbi bitandatu none abajeje kuyitanga muri ko mubabaza igituma iteye kiraboneka barababwira gute urumva bayihaye baca bayibarangura ariya leta mm. icyo musaba rero ni giki bwana Eric twagomba muze murayirungika tuze turayironka mhm. mm. ndagushimiye urakoze cyane ngaho inyabitsinda ugira icyo ryiza undi mnyuanya mazi ushika kumurongo alo alo mhm no mnyuanya wanje kumbure ngira ngo aracisuganya mu mkanya mwakira kugilango tukikane ni 7 6 0 4 23 33 alo alo Alo, eh, alo, mezeneza wakila. Uwe, mahoro, mahoro. Mahoro, Alo, Eh ndakumva gatanu kuri gatanu mutama. Eh, Nagone babwiye ko ibintu by'amahera Ewe eh, bakwitande kwanza banza widondore mutama kugira bariko rakumviriza bakumve ubanza widondore kugira tumenyane Allo Allo allo jende kuna kumva Aha Uno mutama kabisa ni dushoye kumvikana Undi munywanya amazi gushika ku murongo aro Eh amahoro Mahoro neza ninda twakuye Eh, ni Dismas agarutse Nyarutsinda eh Nyarutsa Disima vyaciye bicika tutaraheza kuvugana Ngo eh, tufite ikibazo Mhm Izi noti zijana kandi zatanu Eh Urumva ziko bagakora Mhm Urumva ugiye kurambura nk'utuntu eh, n'ibitaro bijana kutuntu bayatora Mhm urumva bitwasaba yuko turema barare kugira ngo batuzane utundi tujya mu izo taranga kuko bimeze neza nazo bazi kwigira nimero disima Na? naho inoti iba ifise nimero zose ntibayitora aha disimasi yamaze ugenda erike uturabe ko hari undi munywanyi bari ku murongo aha irike uwimana yamaze kumbwira kundi muvandimwe yamaze gucika ku murongo ni teka jishi, alu alu umeze eh, neza wakera igundi erike ivugizo mu ntara y'amakamba aha erike ivugizo imakamba risaba erike ngayo makamba na mahoro shawuzi ko ndakumbuye ngayo makamba hari ivugizo no ngaho ikibago ashuraje dutemberere kare buvere wanzoza mu minsi n'imbere ntumugirire ikibazo yego jewe aha Rafizi kibazo cizi impapuro zinzira. Mm. urumva <clears throat> kuva mu kwa mbere tugiye kuzirondera amahera twararishe gushika n'amasaha ntiturazironka mm. rero <clears throat> nariko niyumvira ko novuma amanuka i bujumbura none aha byananiye ko urumva n'ayo mahera namaze gutanga ko azoba agiye uko mhm. ariko urongo komisariya igejwe uruza n'uruza Eh, Maurice Mbonimpa yaramenyesheje ko mwege bo mu ntara hagati mukenizo mpapuro mu itura ibiro byo mu ntara bakabatunganiriza yego nawe urumva kuva mu kwezi kwa mbere gushika no munsi mm. urumva ko warapanze porogarama ko ibintu biri ko birononeka mm. yego n'ukuri ntibaraba ukuntu budufasha umuntu agiye kurundira impapuro abazikeneye none Eric mubajije igituma atari ko azibahereza baca gute urumva twebwe batubwira ngo nimurindire ngo ngo umwanya wose ngo ziraza ugaca umugenda ugira ubusa kandi baguma bandika urumva bahera ku wa mbere bandika mm, icyo musaba ariyo cyubigiki bwana erike jewe icyo nsaba ni uko tubiyingiriza kuri ibyo ntuze byorese pasiporo umuntu akagironga mhm. ndagushimire cyane kubona watwakwiye erike yego mhm. ndakwifurize n'ijoro ryiza nk'ayo makamba namwe mhm, ndamukirize abakunzi bongaye makamara cyane cyane abakunzi b'ikiganiro cy'inkino gicanga kuri igor sport aha undi munywanyi yamaze gushika alo alo yewe yewe umeze neza wa kera byemeze kabisa aha ndakwakiriye n'amaboko yose ngaho kuri radiyo isanganiro eee eh, muvugana na nduwayo jubinari ava muri komine rya soro mu kaba kabiri ngaha mu gisagara cya bujumbura ahehe juvenali uyenze mhm, kaze rutubwire E, jega ibintu nagomba nagomba kuvuga mhm. ni ukuri ndiko ndaraba ibarabara rya jenda ryase kwera ryase mm, ryase guteye juvenali kubera ibinogo byuzuye mu ibarabara ashite ni hatari ni hatari kwera ibarabara rya jenda ndacamo kenshi ibinogo eh, biramaja hehe na hehe urabona urenganye eh, dufatiye isengero ngaha mu buhonga hejuru urenganye nyamutendere mm. hariho ahantu hanyu mhm. harateje amasanganya menshi menshi menshi menshi menshi rwose mm. kandi imodoka zirahahereye we none nk'uca muri ryo barabara ibyo bitera ingaruka mbi izahe kubiyunguruza cyangwa iyo ibyuma kubera twege dukora ubuzi bwo urabona nk'izi modoka zipakira amakara mhm. ni ukuri ibinogo biraho iki kinogo cyoca ahantu hanyitse zirateye ingorane rwose rwose rwose dufate mparuye kubera ndiko ndaraba ibintu birashobora ah, kubera dufate uri kuraraba amakara ashobora kutamanukana imodoka irashobora kumanukana amakara adakwiye kwera kubera mm. kinogo mhm. wewe rero icyo wosaba ni igiki nduwayo juvenal ikintu nosaba nibarabe bapfume baharunda bapfume baharunda ikariyeri turabe ngene twongegeteza turabe vrema turengane twohaca nukuri kubera utembye utanguza umutwe mhm, ndagushimire cyane eh, ego vrema nibafashe vrema bagire barabe hepfo narabonye bariko barahakora mm. n'aharuguru barabe ingene bohapfuma bahasuka kariyeri n'ukuri ufise fuso utembye utanguza umutwe mhm. none wumva wumva gute utanguza umutwe utembye nka kabiri cyangwa gatatu si ya mbere si ya kabiri si ya gatatu imaze kuhatembera kandi barabibona mhm. ndagushimire ntibagerageze vema baharabe vema bahadukoreye n'ukuri baba bahoze kubera meri turayiriha nta kindi turiko turakorera gatari mbere mhm, ariko hari hanye si muri meri juvenali hariya ni mu ntara ya meri none maruye ibarabara ariko hariya muri ya ntara ntabwo ari meri ibijejwe ivyaho hariya ni mu yindi ntara ya bujumbura meri ijejwe ivya no mu gisagara cya bujumbura E, natwe niturabire kugira ngo itworohereze kubera ko iyo kintu gifumu kizibira naho boshyiraho ibeni nka zitanu z'ikariyeri baba bakoze mm, kumbura ngira ni ubushikiranganji bujejwe iby'inyubako z'amabarabara bajejwe ico kibazo n'andi ntabwo ari meri ya bujumbura meri ya bujumbura ijejwe gutunganiriza abanyagisagara kandi eh, barabe neza ibarabara ryaheze zirema kandi ritwinjiriza nicyo gituma muri ko muraraba ibintu byose bitera biduga mhm, ndagushimire cyane kinogo kirabituma na kinogo kirabituma ndagushimire cyane nduwayo juvenal nami nami nami nayo migisha turayakiriye mhm, ndabakengurukire cyane Eric arambwiye ko undi munywanyi agiye ndabashimira cyane mwese muri ko murakurikirana kino kiganiro cya ahiwanyu havugwa make habaye iki we habonye ko ubu ushobora kugura uduseke tw'amamesaje cyangwa twa interineti uciye kuri eko kashi yawe oya reka embwe fyonda akanyenyeri ah. amajana na mirongo ine na kane mhm. akadirisha uhitemo mhm. gatatu mhm. kugura amayinite n'uduseke baca bakubaza ko ushaka kugura amayinite cyangwa uduseke uca uhitamo kabiri ariyo yo kugura uduseke ugaca uhitamo rimwe mu gihe wifuza uduseke tw'amamesaje cyangwa ugahitamo kabiri wifuza uduseke twa interineti ni ukuri eh, si ibyo gusa uko uguze agaseke k'amamesaje ah. uronka mesaje z'amabonisi uguze amamega naho nyine uronka amamega ya bonisi n'ibibonisi ego kashi yubahwe kweri ni ukuri yubahwe uduseke n'ibibonisi byinshi muri eko kashi sanare y'abantu benshi bariko baratuhamagara muri kino kiganiro gira icushikirije umunywanyi wundi ku murongo halo halo ndagize mara mutse. wabo bavuga ngo mwiriwe mwiriwe <laughs> Yeni kwa mkeshi mana donasi komene kaya golozoni mugeni. Mhm kaze donasi utubwire Isho kushikiriza je ni mutsha ku ndikandi mvira mtira kushikiriza nyina wa yanga yanga Mhm uh -huh. ayaklarına ne merak yapıyor kuma bi janene ni hunga ni marabe ni makuri ki fe iki iki janene ni chamu kumushikanganje w'amagara y'abantu yasuye ariko se umushikanganje w'amagara y'abantu umushikanganje jeje ivy'uburimyi n'ubworozi yego me kubera hari aho ushobora kuvuga ngo bagomba kurondera kuyangayanga mbwa natwe abenegihugu natwe tubasha tugira ingorane kuko kurya bagize kuko kurya bagize bya korona avanezwa ntibashima kwinjiza imbaraga kimwe na kimwe bivanze n'abayanganga bikomera amafaranga neza umushikiranganji wo mu magara y'abantu akabaza agakurikirana intara zose izo ibyo bitunganya isindwara ntibashobore kuyanga bakabanza umushikiranganji w'amagara y'abantu bakabanza bakaraba yuko bitunganye yuko bashobora kuyanga yego cyane yego cyane urakoze cyane donasi komera komera sawa sawa nawe nyakubahwa wagize neza kutwakura sawa sawa mhm ndabakengurukire cyane mwese undi munywanyi ku murongo halo halo yes yes musaza halo halo halo amaro amaro nawe abane nawe yego eh hey, kiba call me nawe ninde oh uriko Shawa kera urabugagara neza ahantu kweri umengura kuravugira mu kinogo mu gereni ahantu ndakumva neza. Ndakumva cyane. Ehe, ubu ni sana njiri kuna kumva we uti rero ninde? Ariko ndumva. Eh? Ndabumva. Ehe, ninde rya twakuye? Utwakuri hese ngiyumva. Ne, ikinyinya. Ikinyinya banza utubwira aho twakuye uri yumva impagaze mu ishombo ku mutumba umwega aha mu ishombo hikarusi komine murara mhm mm kaze utubwire yumva yego office bombi kongo bonyagiye mhm mm. nukuri shimikira ku irambere hari bara eh tuze ni mm. ukuri barabara ingufu muri azi igeze kuba rifasha mu gihe ryari ryasizwe mu mirongo itandatu akaba ariho zacu kibujumbu abandi mm. ko kugira ngo barabe buniye bikora n'ukuri birateye isoni none muramaze kubibwira nka shefu de zone cyangwa musitaneri ku bijyanye n'ibyo barabara bwana sengiyumva Ico kibazo mumaze kukibwira Mustanteri canke chef de zone kujanye n'iryo barabara bababwiye gute? Nokuri mu kugira amaso mu nzira. Mhm. Ego hagati ndi barabara yebuza mu jana na kizanda. Mhm. Ayo kuno tukora tu ah iryo barabara karatize twagoba gutera ka bigana na mukambya ko bose bakora bikundi bigendera neza Mhm ndagushimire cyane bwana singiyumva kuri ico kibazo shikirije. iyo ngako mubira Hello? Eh nti ndagushimire cyane kuri ico kibazo ushikirije kumburengira ngo abajeje bakumvise bazora bico bakoze kugira ngo ico kibazo bagitorere umuti. Murakoze cyane. E, namwe murakoze mugira ijo giza ngaho onye e, eh, ngaho e, eh, mwishombo. Amwe namwe. Mhm. Nukuri ndamenyesha ko ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki Eric Wimana niwe ariko arafasha kwakira ama telefone yanyu arambwiye kundi munywanyi azayamaze kudodora. Alo. Alo. Ni sawa sawa mtama. Yego ni ndiho ndiho Sebastien Kumenga. Sebastien utwa kuri he Sebastien? ndi ku mpinga mbe ku mpinga n'amaja hehe mu rutana muri komini yawe komini mpinga kayove utavuze uti mpinga kayove nk'asi ushobora kukumva kuri abazi imitumba ni mnyishi? E, mpinga kayove ubutumwa wa mirehe kazi rero tubwire ngaho ku mpinga kayove urakoze nyakubahwa amakuru mutamenye naya kubijukuli abona ku by'ukuri nyakubahwa nyine bipanze tutaraba nyene ubutungane bwo kumenya nyene nyene muzi mhm urabona ko ubunya ba OPG naba na sentare nyene bikorana sinzi nyene bizogenda mhm umenya yuko sentare za OPG aho yuko bose bakorana icyarimwe Zifashe gute dusiguriye nyine bwana Celeste nyine vyifashe hagati yabo uri kuravuga umubano wabo mujanye kutunganiriza abene gihugu. Yego. urabona nyine bigenda ifasha nyakubahwa mhm. uri umuntu ugiye muri sentare mm. urabona urubanza mhm. rugahera ruheze ujya muri abusoseza ahajya muri kwa opeji kubera bagufungishe ajyana abapolisi akagufata mhm. atangira cumi ya cumi mm. yabitanze rero aho kwa opeji hanyuma yerekanye kandi ziya ku ipikipiki iyo pikipiki yose iriho akandi uje muri kwa opeji uyu mugabo rero si bose ni bamwe bamwe mm. uvura indani mm-hmm. ntajya muri ushobora kuvuga utabanje kureba y'amafaranga y'ipikipiki y'umwe mupolisi none iyo bibaye ntibihabe kumvikana bica bigenda gute hagati yabo bajeje kubatunganiriza nabo baba bafite icyo kibazo urumba abo nyene mwaje gushikira rero mm franco si amo pechi ndiye ndiye faranga ma uvuga yo siya we ya warishe umupechi acha yinga mu intwaro nawe tegeje kati umupechi aganza gihuze bame no by'amaraso by'umutekano mhm ico mose abari ni giki icyo mwose aba ni giki eh hose abantu mm. mhm. sebasiye agaterefone gacika mucikana ntakiri undi muvandimwe yamaze gushika ku murongo yewe ni sawa sawa kera eh, mwiriwe neza cyane jene uva bamaze kumenya nawe bakwita nde andi ah, butoyitoma ngwango <laughs> butoyitoma yego uno musi naguhaye pisi senke Sapa. Eh uno musi niko ngo bwamaze kwira ugenda kukirabo bakaguha rimwe nzoza kuriha aciye ngaho. <laughs> jesi inywa kayoga gakaje ndazi we ko inura kaji kamwe bita tangawizi inyabisi nahise watoma ni amahoro we kubise murare nyinshi uno munsi n'ibiki waje nikomeze kweri ntiwumvishije ejo ntiwumvishije ibyambaye ko toma cyane wumviriza amakuru wowe uri umugabo mwiza kabisa eh urumva ejo toma ishyirahamwe ryo gusiganwa n'inkino z'imiduga mu burundi banyize baranyambika umudari atana eh uno munsi yaho nza ndacahose bagoma bambwira ngo felicitation felicitation ari umunezero ufise urarenze kumbe wewe warakoze kuruse eh oya sinakoze kuruse barashimye ko ndabafasha mu kumenyekanisha bazi je konvention bakuru wewe kabisa urabibereye eh urumva uno munsi aho nagenda cyahose bagoma bambwira ngo felicitation felicitation zatumye zatumye ngira umunezero mwinshi <laughs> eh, wewe uri mu mwiza kabisa eh, eh ndagushimiye cyane eh hanyuma uh -huh. ni ukuri turafise ibarabara ngaha twarashima ibarabara rya gisuru nyabitsinda eh, kinyinya ingene rikoze neza mm. ariko mugabo kabisa dutabara bakadukorera iri barabara riduga mu musozi hajya muri mpungwe kuko imodoka zinze guca mu bunyuro ni kure cyane mm. kandi mu bunyuro burya ntihameze neza n'inkozi zihora zihategerera abantu zikabagira nabi kuko nta mahihano iyo ni mu ishyamba mm. rero kabisa amabuye n'ibiki byarateramye ngaha muri muri ribarabara rya mpungwe riduga muri mpungwe kabisa uhaciye bagohetse ku moto n'ingorane ku mamodoka naho usanga n'amapine aratabagurikira ntiwoshobora ntiwoshobora mhm, ariko toma umukuru w'igihugu mu minsi yose mu gihe ari muyinga yaratangaje ko hari amabarabara agiye gusubirwamo ku murenge ngo niryo ryo bari riri ku rutonde ahubwo tuba mbere biravugwa navugwa yuko mpengabona banarishyiramo kaburimbo kugira rice rikatira mu gisiru rifate na tanzania twaba duhiwe rwose tugaca turonka ingenzi mm, ariko mu kurindira ko rikorwa nk'abandi batware mwitoreye hari mm. icyo baza babwira mu nama bakoresha ko bari umugambi kurisubiramo ewana eh, hari aho usanga barimo barakekanya ko umenga ngo ibyanditse byerekana bunyuro bw'ahandi nabo kandi ukumva umenga niho ibintu niho ineza yoca mugabo kabisa ni zikwiye guca kabisa haragoye mm, niba mugiye riba ritarakorwa ingaruka mbi ku cyangwa baca muri iryo barabara ziba iza ibyo gupfisha amamoto gaciye bisanzwe ndi mufundi kandi n'amamodoka ndayahoma kenshi dukunda guhura n'amapine y'amamodoka ya yahuye n'isanganya nk'iyo nkajya amatuburesi kabisa genda akunze kuzihoma usanga nyine zakomeretse bivanye nyine n'ajya amabuye mm. hanyuma rero bwana mhm. aha turafise twari twanezerewe batuzaniye ibyuma bya onamobe ngaho inyabitsinda mugabo urabona kubera hatagira umuyaga nkuba bakoresha igitoro none nta gitoro kabisa iyo onamobe twayikunda twe dukunda gutelefona ku iradiyo ubu n'agahanga kabisa ntidutelefona kabisa nta marezo nta menge igitero basha bigore kabisa baterondera igitero kabisa dukoresha umuhora neza abakoresha umuhora onamobe muri kino gihe bashaka gutelefona ntibikunda oya birakunda nyine kandi amarezi aba ku mutaga gusa kubera ajya amapurakisi rero yaba ariyo arimo arakora mm. ariko nk'amango hose ni irijansi kabisa eh. yego murambe kuri radiyo sanganya urakoze cyane utoyitoma ndakwifuriza ibihe byiza nka nyabitsinda we wiryamire neza mutama wanjye <laughs> nawe wiryamire neza umunsi naje iyo nzo kurondera uzombona kabisa ndamenyekana eee eh, nanjye ndimukuza iyo mu muhwazi hari umutama bita sandere eee eh. ndimukuza kumutemberera nzoca ndakurondera urabikuze tenomero twiwanje yeruzuni ryakara eh sawa sawa hariya Eric yazimbikiye araza kuzimpa ni nasohoka ngaha muri studio sawa merci eh, sawa sawa undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aru mwiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe neza ni sawa sawa Mahoro nitaje mirimana Joseph Buraza mm ni sawa Joseph ngai Buraza Ai Buraza na mahoro nokuri mhm kazi nawe tubwire shimira imana Joseph Makuru ndababwira mutandi ngara mm twebwe ngaha nuko uri kuba umutumba mugano turakora ibintu bitangaje mm, ibyo bitangaje n'ibiki joseph amabarabara y'imigenderanire mhm. ayo turi ko turayaharura dusibanganya ubuntu bw'imvura yagiye haca bita mm. n'imikora ntiworaba hariho ibarabara riva kuri karakingi muhinyuza riri mahonda mhm. ndetse turarikora uhaciye nawe wewe wuca ubona yuko tuticaye mm. nk'ubu hariho ikindi kintu kituyobera bari batubariye yuko ujishe gatunga ariho karagira nk'iwiyuriye bikaba byarahagaze iyo ngombwa atarukanye aho iwawe ubona bagutakiye ariko joseph mbere ko tubwira ibyo by'ibitungwa mu gukora amabarabara muravuze ko abantu bashima muyakora mukoresheje ibikoresho nyabaki bigenda gute kugira ngo abantu bose bashime ibikorwa mukora dukoresha amasuka n'ibitawa agatara bajya hahomaguritse hose izuhoho mugenda murahasibira nkaba nongeye gushimira n'umukuru w'umutumba wacu mm-hmm. aradukorera atagaho igihigi mm-hmm. ahari imana imuhezagire yego mm. we kuba tubwira ibijyanye n'ibitungwa nabyo byo byo byifashe gute ibijanye n'ibitungwa numuntu umuntu agatandukanya nk'ibintu ndabona bamucakiye mm. n'inzara yabitekeye kubyibora Mm, bamucakira kubera iki kubera ngo asohokanye ahabona mm, ariko birazwi yuko kuva igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe niho itegeko mm. rihamagariye abantu gukororera mu mpongore ryatanguye urumva ko nawe aba yarenze amategeko agiye gusohora igitungwa mu gihe itegeko rivuga ko itegerezwa kororerwa mu mpongore nuko bari bavuze ngo umuryango w'ikigo waragiye iwe nta hari bavuze ngo umuntu abyitiriye ngo ngo nta ngorane ariko ariko byabaye mm, ariko ibyo birazi yuko n'umushikiranganji yarayivuze yuko umuntu wishyize akazitira itongo akarashyira mu ibitungwa by'iwiwe atamukurikirana mbega wumva gutyo twege hari hari kamwe kamwe sinanyinshi eee oya mm. Mwegire ico mwosaba nk'abantu bo ngahiburaza cyo bicaye kugira ngo muworoherwe mukorora ibitungwa byanyu mubizirika canke mubiturutsa mu matongo yanyu mwazitiriye atanu mpambamye cyo mwosaba cyo bigike. Ikintu bakidukoreye aho munzu yadutiriye hibuye bose haragira bo amatorohereje bose. Mhm ndagushimire cyane shimira Imana Joseph. Yego namwe murakoze. Mhm ndamukiriza abanyaburaza bose. intasho ni nziza mhm, nabo ngayibukira sazi hari igicumbi na hari inyamisure bose ndazi ko hegeranye nayiburaza niwe bwa bunini wumva uhazi ntabwo eh, muzigamira isamirizo inkweto ze turavugiramo eh, nari ikangozi yose yari hose ndahazi eh. hari hariya hose igicumbi kandi nihagarariye ahimugano niho nibera aho mu migano yego sawa sawa uragize neza umunsi naje hiyo nzokurondera yego murakoze namwe sawa sawa ah. undi muvandimwe yamaze gushika ku murongo yewe yego ni sawa sawa wakera ni mpore sangwa ikaze ni radio isanganiro ijwi amahoro n'iterambere yego murakoze ku murongo nkaba nitwa Desire eh de, Desire twakuri he Desi mu ntara ya Makamba muri zone Katabo Katabo mu ntara Makamba yego mhm mm kaze tubwire makuru nga mu Gatabo mugenzi wacu Elise kwizera tamenye icyo nagomba ndawashikirije mm. ikibazo cy'abapolisi n'abamotari mm-hmm. ni ukuri muri iyi zone yacu ya gatabo abamotari ntiborohewe cyane mm, zifashe gutereza basha baguma babafasha babaca amande ntibaborohereza na gatoya babaca amande bafite ibyangombwa bikwiye amadokima akwiye uyaye ariko mm. ugiye mu kayogoro baragufata mm, ariko mu kugira gufate uba ufite dokima cyane bagufata ko nawe wakoze amakosa nta dokima bafite kandi nta makosa baba bakoze bazisanga aho ahantu baba bazihagarira mm, ariko urumva nabo nyine abamotari ko bakora amakosa mu gushyira icyuma mu ibarabara udafite dokima zikwiye none gashahu yega biragoye ntiworonka byose ntiworonka byose mu bw'amategeko y'igihugu cyangwa amategeko agenga n'uruja rwo mu mabarabara arafise ingene avuga ko icyuma kijya mu ibarabara gikwije ibyangombwa ariko ikintu kidutangaza ni usanga ataceni nibambaye nicyo kintu kidutangaza E, eh, bajya abapolisi n'abajya abajije umutekano barafise amategeko babigisha yo ibintu byo guhungabanya umutekano cyo byo gucungera igihugu none nk'ubu usanze umuntu aje gufata tateni imere itateni y'akazi yambaye wumva ntimuhabura mugwana mugakomerekanye e, eh, nabo bajyanye abafise ikarata y'akazi imuranga icyari eh ariko abadukuriye bari bakwiye kubiraba usuma bavuga ati umumotari ku madorari ku kwezi amafaranga ya mugabo nk'ubu ubu eh. hariho nk'abantu baba bahejeje akazi mhm. bagahita bavuga bati kugira ngo ntimujye kwiba mm. agacaga haza umuntu akamuvugurira imoto ati ehe buriya kemberezi moto kugira ngo urabe ukuntu ukwiteza imbere mm. none nk'ubagiye baramufata nko mu buryo bashaka gufata nka gatatu ugasanga utanze nk'amaraki nk'ane urumva ubushomeri buguma bwiyongera aha mu gihugu kandi mhm. urashobora no kugira abashaka gukura nk'umuntu mu ibarabara yahora yiba ukamuhimota ati hebura akoresha uraba ukuntu wo kwiteza imbere none bagiye baradufata nk'uku urumva acavuga ati jewe iyo moto yawe tora kubera baza baramfa aca asubira kwiba none desi kubwa desi kubwawe kugira ngo ibyo bihere we nk'usanzwe wabikurikiranira hafi ico woterera co biga iki cyo usaba ico nosaba upfuma bandika nk'abantu bafise amamoto muri zone ya gatabo mm. baca bakuma bavuga rero mudoza murariha amafaranga ya naya naya buri kwezi canke buri mezi abiri ariko tukoroherwa ariko amategeko agenga urujya n'uruza rwo mu ibarabara arategekanya ko icyuma kijya mu kiba gifise impapuro zicemerera kurangura umugaba wacu hisunzwe amategeko yego naho biragorana kweri kuronka kweri ibyangombwa kweri mhm, bigoranye rero ucumva ko nabo bica bigorana abajeje umutekano bategereza gukurikiza amategeko y'igihugu Sawa sawa murakoze mugabo barabe baze baraduca amande make make kugira natwe ubuzima bubandanye eh amande bayabaca bivanye n'itegeko hajya n'amategeko bayanditse basoma bakurikiza Sawa sawa murakoze eh nabagize neza atezi kutwakura Yego uramwe murakoze kunyakira Sawa sawa no kundi musura urahawe ikaze iradio ni yanyu Yego Mhm mm nuko rero ndabashimire cyane mwese muri ko dukurikira ndamushimira cyane mutama Mandela ngaho mu rubirizi avuga uti ndi ndabakurikira gatanu kuri gatanu undi munywanyi ku murongo yewe yewe wakera umeze neza musaza hehe sangwa ikaze yewe rero bakwitande habonimana juma assalamu alaikum juma warahmatullahi wa barakatuh. Mhm, karibu Juma. Ah. Mhm. Kasugira icyo ushikirije? Aha, Juma rero yamaze kuva ku murongo. Aru. Mute. Ni sawa sawa wakera, ni sawa nawe. Yego ni sawa. Eh, wewe kwitande. Iranyitwa rukundo mba mu gitohero. Mu gitohero n'amajahe rukundo. Ni muri commune Mugwi. Mhm, mu cibitoki yego kaze rero tubwire amakuru bagenzi bacu Jackson Bahati na Alexi batamenye eh amakuru batamenye nuko inka ziguma ziyerereza ino Mhm. baguma baragira mhm yego kabisha bakwiye kuraba abandi inka basize mu rupangu ariko bo inka ino ziriyerereza mhm, ariko hari itegeko rukundo rivuga ko atabitungwa bitegerezwa kuja kurisha ku misozi bitegerezwa kuguma mu mpongore iyo mu cibitoke sigo byifashe yego agace kamwe ko muri mugwi mm. n'akandi gace ko muri buganda inka ziriyerereza mm. baraziragira ku musozi ukuri kwamye yego none aho imugwi nyine hari abajeje intwaro hariho mukuru mutumba reho chef de zone na mustanteri ivyo bivuga kwiki hasi babivuga ko n'abagira babafata bamwe ati izi zango ngo zirazwi mm bavuze zirazwi babashatse kuvuga iki sinzi ndibaze niza abategetsi duca turumira niza abategetsi mm ariko abategetsi ndibuka umukuru w'igihugu cacu yaregeze kuvuga ko nga mu gihugu cy'u Burundi havuye imana atawundi muntu w'igihangange hari atari umukuru w'igihugu bose bategerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu abantu bobo eh, ibyo babivuga ko iki kuza kuragira kandi hari itegeko risanzwe rihari ribabuza eh, urumva bene bobo ntibaba bahari mm. urumva nabungire baba bazirage n'uwacu bati izi ntizishobora kujya mu mazu mm. eh, none we nk'usanzwe ari umunyagihugu wosaba iki ugira ngo amategeko y'igihugu azarubakirizwa kuri bose ahubwo rero icyo dusaba rero tw'abanyagihugu mhm. ni amategeko nakore kuri muntu wese batarabye mukuru batarabye mutonya mm. bose bashyire mu mpangu nk'uko abandi basizeyo mhm. eh, nibyo dusaba ahubwo mwobidufashamo mukahigereranya mukabiraba n'ubu mwogiranira turi ko turababeshya abo nabo bashobora batwara ibitungwa byabo kubiragira kandi yasanzwe ari itegeko ry'uko atanka cyangwa igitungwa icyo ari cyo cyose gitegereza guca hanze bobo bubahanura iki rero bahanura ko bushyira gukurikiza amategeko nk'ay'abandi bakurikije kugira bakurikiza amategeko ya leta mhm. ndagushimire cyane bwana rukundo yego muragize neza mugire mhm, icyo giza ngaho imugwi mhm, rukundo yamaze kuva ku murongo Munyaruse munyarutse ndashobora kwakira batatu cyangwa babiri baza kunyarusa kugira ngo ndabakire kuko nabo umwanya kurasiga haru haru haru haru yego namahoro Vianne eh namahoro namahoro mutama nawe ni sawa kundi satri ashirimo ehe wamaze kumenya nanje nshaka ndakumenye asha ni Alphonse ivu kinyambura ya ruhigo mm ni sawa Alphonse ngaye kinyinya ego turashima mhm kaze tukoresha umwanya Alphonse utubwire ego ndabona ko umwanya ugeze kure hanyuma mhm ari ikibazo ku maradiyo ya umuradiyo yose acikira rimwe mhm amaradio uvuze yose ubushatse buvuga iki nko kwisanganiro kuva nka saa 9 kugeza saa 10 ntugeze mm. tubumva mhm wadukije ntigire utori radio nimwe asha bica kure kwe mhm hanyuma ikindi kibazo mhm ni ikijyanye n'amabarabara kweri ibarabara k'inyaga ihamagara eh. ibi nuko kweri birarenze umengo ni ibarabara kweri iryo ryo mu gihamagara cyangwa iyo mu muhwazi yego cyari kikivumo kubera kuvivumo gushaka mu barakoze mm je kera muri 2013 eh eh urumva ko imyaka ari icyenda ntari ciyemo yego ntaka nimishira hasha nibinogo kuri kugira ushike uva ngaho mu gihamagara gushika ivumo mm. asha n'ikigo kweri biragoye twasaba rero kugira ngo ababijejwe mu mabara bakwiye barabe bibabaye dukorere kweri imezira mbega naho amaboko ah, ah, bavuga ryo mu bikorwa rusange ubona mhm. ko amaboko y'umuntu ashobora kugira ngo amere neza nk'uko ibi byuma kaba wabyo yakora mm, hanyuma hariya ku ruvire naho ubu byifashe gute hariya kurya mushunguruko wo mu ruvire ushunguruka uja mu muhwazi oho na bimeze neza murakuva hariya nyene gushika guca mu muhanda no mu za nyaruganda gushyira ibimwe mm, ajya ku mugege yego mm. ibibazo ibi no kwera ni byinshi mm-hmm. wakoze cyane ndawushimire cyane yarufose yego muragize neza jean marie vianney eh, nawe uragize neza kandi ndakwifurije ijoro ryiza amahoro y'imana atahe mu nzu yawe yego rya twese mm-hmm. mukomere akora ndetse mm-hmm. urakoze cyane nawe undi munywanyi kabisa yagumya telefone ambuze uti ndagukeneye yamaze gushika aru Halo. Ni sawa sawa wakira. Na mahoro. Eh, sangwe kaze mutama ngani kuri radio isanganiro. Ibana ndahazi kabisa. Eh, eh, eh, ni radio hijamba bari bo bose wari wese arahawe kaze ngahanye. Na cyane cyane kuko maze no gushika ngaho nkavuga. Eh, eh, uramaze gushika ngandi ko ndavugira. Basha neza cyane turi kumwe na Didier Niyonzima ngaho ndamaze kuba. Mhm, <laughs> Didier Niyonzima n'umuntu nemera cyane kandi asanzwe ah, ari n'umucuraranzi yavuza gitari baze neza cyane. na uko ndabizi mukaba muri ko muganya na kingi ku muri ngaha mhm mm kaze King na tubwire e, je kintu nashaka kuvuga ni kintu cerekewe ibitungwa ngaha mhm. nga maranzi kabisa ejo bundi nawe ntakivuze umengana ki kihariye katagira ugatwara mhm. uko ihene usanga zisohoka hanze kandi ugasanga zimwe zimwe harimo nk'imene z'abagoronome mhm. izindi nazo ugasanga harimo n'impene za segiteri mm. ukiyumvira none abo bantu nta mategeko bazi iri tegeko leta yasohoye ntaryo bazi cyangwa bayarizi n'ukwiyumanganya kugira nyine batwereke ko ari abantu baba baturengeye sinzi igituma mhm, ariko baravuga ko amategeko yerekera kurakura ku bantu bose wowe rero sinzi icyo babisunga rero sinabizi kuko eh, cyane cyane zirakunda gutembera n'ubu ryerera ihene ngaha hanyu ukamenga nta tegeko ryigeze risohoka werewe nka kingi icyo uvuga uti jewe ibi bintu ndiko ndumva binjena mu mutwe uti ndashaka ko amategeko akurikizwa kuri bose n'igiki wosaba gico nosaba nuko nk'abantu bo hejuru nk'abatware nyene barenza babahanye badutwara mm yuko bohaguruka bakadoza kuraba cyane cyane nk'uwuserukira ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi akadoza akamera nk'uwivunda akaza akaraba mm. kuko byo ndibaza nta wundi yobishobora atari bo hama ikindi nacyo nasaba mhm. eh, leta niraba ukuntu yodufata mu ndi tugirire imbabazi kabisa ikintu cy'isukari cyaturenze ngaha muri maranzi mm, isukari gugwa gute ikingi ngaho maranzi isukari igeze ku bihumbi icumi ngaha botike ho buyirose ikiro kimwe ibihumbi icumi yego eh, eh kwari meshi none kingi abo bayidandaza babwira ko ngo ni kubera iki bagurisha amafaranga yose abagije ko atakintu kuyironka batakumenyereye ko batayiguha batakuzi no ni kiro na kimwe oya kabisa no kuri ntibagera bagu none bobo muri kora babuti mwege ni kubera iki mugurisha ibihumbi 10 kandi igiciro ca leta ari 2005 bacavuga gute bakubyaye yuko isuka irangura ibihumbi ijana na mirongo ine ibihumbi ijana na mirongo ine ku mufuko niko bace bakubwira bo eh, ariko numva ko nabo irangura ibihumbi ijana na mirongo ine umufuko w'ibiro mirongo itanu bace bagurisha ibihumbi icumi n'uba ko ari menshi icyo yuko abajejwe intwaro cyangwa abo hejuru boraba ukuntu baza ngaha mu marambye bakagira sekirite yabo yihariye kugira barabe ubwo ni nk'ubusuma bweruye bakabusubiza hasi kabiri mhm, urakoze cyane kingi reka nane ndabashimire cyane gose cyane timugira amahoro n'umutekano mu aho muba murakoze cyane umunywanyi wa nyuma iri kiramba aramaze kumbarira ko umwanya amaze kugenda mwakoze mwese mwatwakuye arakoze kingi yatusozere kino kiganiro yakoze makado yatwakuye ari mpinga kayove jack yatwakuye ari gihanga disimas yatwakuye ari nyabitsinda kiyo eh, yatwakuye ari nyabitsinda no nyene Eric niyo niyo kuri yatwakuye nyabitsinda Eric yatwakuye ari makamba ndwaje Juvenal yatwakuye ari mu buyenzi mukeshimana Donatien yatwakuye ari mu kayogoro Sengi, sengi eh, Sengiyumva yatwakuye ari mu ishombo hakaba na Celestin yatwakuye ari mpinga kayove buto butoyituma twakwa ari nyabutsinda Shimira Imana Joseph yatwakuye ari buraza Desire yatwakuye ari makamba eh, hari nakwa twakwa ari hariya mu gatabo hakaba na habona Imana Juma bitashobetse ko tuvugana rukundo yatwakuye ari mugwi Arufosi yatwakuye ari mu kinyinya hamwe na Kingi aturangirije kine wiganiro yatwakuye ari hariya eh, isamariro ni maramza ndabashimire mwese mariko muratu kuri kila kino kiganiro giricushikirije ndamushimire na mugenzanje Eric w'Imana yakrafasha kwakira no matelefone Jean Marie Vianney ndakumana mwari kumwe kuri micro ndabasezerere ndabifuriza kugira ijo ryiza ariko nkabibusa ko mukanyi sase muca mukurikira makuru y'ikirundi inyuma yaho yawo makuru Ismail Kwizera naho daza kwashitse hano kugira ngo acabashikiriza ikiganiro cha isanganiro Evening Sport bye bye Wanyu havugwa maki